dois. M. E aí, PH, cheguei. É o Will pra elas, ó, ó. Já vi naipe, tá bom? Então tá. Esse beat que entra na mente, que te enlouquece fazendo, tu joga de um jeito espetacular, espetacular. E no bar ela chega, requebra, chamando a atenção. Essa menina é difícil de aturar. Difícil de aturar. No beat, ela Tá ela desenrola, bate com bundão. Fetiche dos faixa que tá de pentão. No beat, ela desenrola, bate com bundão. Fetiche dos faixa que tá de pentão. No beat, ela desenrola, bate com bundão. Fetiche dos faixa que tá de pentão. No beat, ela desenrola, bate com bundão. Fetiche dos faixa que tá de pentão. No beat, ela desenrola, bate com bundão. Fetiche dos faixa que tá de ventão. De ponta a ponta, botando couro pra comer. Ele é mesmo, HDVP. E aí, pega, é cheguei. É o Will pra elas, ó. Ó, Vicky Nipe, tá bom? Então tá. É.